vaxtımız çatdığı qədər Deməli, ondan sonra biz keçdik, yəni küfrün qismləri, yəni küfrün hökm etibarilə qismini və deyir ki, küfr, yəni iki qismi var, hansı ki, keçmiş və müasir alimlərin topladığı dəlillər əsasən, yəni küfrün iki qismi var. Böyük küfür və kiçik küfür və deyir ki, e, böyük küfrə də Quran-ı kəmdə ayələr var və hədislərdə dəlalət var ona və həmçinin kiçik küfrə də Quran-ı kəmdə və sünnədə hədislər var, hansı ki, ə, e, ailələrdən dediyimiz kimi neymət küfrü, ondan sonra ə, e, həmçində Allahın hökm hökm verməyə barəsində alimlərin, həmçində sahabilərin rəyini əsasən o küfrün də, yəni kiçik küfür olması, düzdür, bu ayə barəsində ümumiyyətlə, yəni biz birinci səfə danışanda o barədə ixtilafı da danışdıq ki, Bəli, bu ayə barəsində əgər o insan onu halal görmürsə, aydındır, o insan halal, halal görmürsə onu və hətta ki, e, onun başqa formaları var ki, əgər o onu ə, e, Allahın qanununu, Allahın qanunu, yəni aşağı sayırsa və hətta ki münasib saymırsa və laxı və və onu isə halal görməyə sayırsa, bu cür hallarda, yəni insan, yəni kafir olur. Yox, əgər insan Allahın hökmünə hökm vermir və bilir ki, Allahın hökmü daha layiqdir, daha münasibdir, ancaq qorxur ki, fitnə olar və ya da ki, bacam neynəmir. Bu məsələ artıq yəni ixtilaflı məsələdir ki, yəqin ki, vaxtını müəllif yəni bunu qeyd edib, yəni öz vaxtında bunu yəni geniş yəni surətdə danışarlar. Çünki bu gün o təkfir barəsində danışanlar, yəni bunu bir mənalı olaraq, yəni insanlara başlarlar ki, bəli, Allahın hökmünü hökm verməyən kafirdir. Dəlil nədir? Dəlil onun elədiyi. Deyir, məgər bu şeylər dalət eləmir ki, o insanın halal görür. Yəni, halallıq, yəni insan o günahı halal görüb görməsi zahirən bilinir, yoxsa qəlbən bilinir. Baxar, o qəlblə bilinir. Aydındır. Düzdür, bəzi əməllər var ki, o insan onun zahiri bəs eləyir. Ancaq elə əməllər var, elə günahlar var ki, o insana yetmir onun elədiyinə görə ona kafir demək. Çünki o günahları sən də görürsən. Mömin də zina eləyə bilər, mömin də oğulluq eləyə bilər. Məgər o zinanı eləyir, elədi deməyi o deməkdirmi ki, onu halal saydı? Kimsə deyə bilər bunu? Yəni, heç kim bunu deyə bilməz. Əgər bir insan hansısa bir asilik eləyirsə, o deməkdir ki, o insan onu halal görür. Yox, aydındır. Və onun halal görüb görməsən ötəri isə artıq ona hüccət lazım, ona başa salmaq lazımdır, ona bəyan eləmək lazımdır və sonra nəticəsində artıq bilinir, bilinir ki, o insan onu halal görür, yoxsa halal görmür. Aydındır. Və bugünkü e, dərsdə isə inşallah, yəni küfrün yəni səbəbləri, yəni yaranma səbəbləri etibarilə, yəni neçə qism var, onlardan danışacağıq. Və ümumiyyətlə e, İmam e, Bağavi rəhməhullah buyurur ki, "Əl-kufru al-arba'ati anha." Yəni küfr, yəni 4 e, qismdədir. Kufrun, e, kufr inkar və kufr cuhud və kufr inad və kufr nifaq. Yəni, bütün bu dedikləri küfrün növ növlər hamısı, yəni böyük küfrə aid yansı ki, e, insanı dindən çıxaran küfür. Yəni, bu kiçik küfürdən danışılmır. Çünki kiçik küfür dedi ki, artıq e, inatkarlıq küfrüdür və ay, bir, bir iki ayəli misal çəkdik. Ancaq bugünkü bölmədə isə yəni, böyük küfrü, böyük küfrə e, qisimlərindən gedir söhbət və bəzi hallarda inşallah, yəni kiçik e, küfrdən də yəni danışılacaq. Və İmam Bağav Rəhməllah bu küfrü, yəni 4 qism əhatə eləyir və bu qismdə həmçinin İbn Əthir də Nihayə kitabında da bu qismlə yəni razılaşır. Və İbn Qeym Rəhməllah isə buyurur ki, Əl-küfrul əkbar xəmsətü ənva. Yəni, böyük küfür, yəni 5 qismi var. Kufrun təqdib, yalan küfür, kufrul istiqbar və ibə mə təsdiq. Yəni, təsdiq eləməyənə yanaşı, yəni e, təkəbbülü eləmək, necə ki, iblisin elədiyi kimi. Çünki iblis də e, haqq sayırdı. Yəni, Allah subhanı haqq saydığına belə neynədi? Yəni, təkəbbüllü elədi. Və e, Üçüncü isə kufrul irad, üz döndərmək küfrü və dördüncü kufru şək, şək küfrü və beşinci kufru nifaq. İbn Qeymin də təqsimatına görə, bölməsinə görə e, böyük küfr, yəni 5 qismdədir. Və həmçinin bu təqsimətdə Muhammed ibn Abdülvahab da bu təqsimətlərə yəni etimad eləyib. Və Hafid Həkəmi Hə- rəhməhullah buyurur ki, ən ənval kufru lə tuxric ən ərba. Yəni, küfrün növləri dörd qısımdan qırağa çıxmır. Kufrun cəhlü və təqdib, və kufrun cühud, və kufrun inədu və istikbar, və kufrun nifaq. Yəni, dörd qısımdan qırağa çıxmır. Yəni, cəhalət və təksib küfrü, yəni cahili və təksib küfrü və cəhd eləmək küfrü və inatçılıq və təkəbirli küfrü və kufrun nifaq, nifaq küfrü. Və bütün bunların hamısını biz gətirsək, yəni bütün bu, e, necə deyərlər, e, bu e, alimlərin, dedi, bu küfürlərin qisimlərini bir yerə cəm eləsək və onda artıq təşkilatları silməklə biz görək ki, onlar, deməli, kufrul inkar, kufrul cühud, kufrul inat, kufrul nifaq, kufrun təqrib, kufrun istiqbar və, və kufrun irad və kufrun şək və kufrun cəl. Yəni, bütün bunlar hansı, hansı qismdədirlər? Yəni, 9 yəni, qismdədirlər. Yəni, 9 qismə bölünürlər. Ancaq biz bunları o sözlərin, yəni o sözlər ayrı-ayrı tələfiz olmağına baxmayaraq, onlar məna etibari ilə bir-birinə yaxın olduğundan biz onların bir neçəsini bir neçə qismə aid eləyə bilərik. Yəni, bir qismdə bir neçə adı bir yerə cəm eləmək olar. Məsəl üçün, e, cahillik və təqdib və inkar beynəhumə iştirak fil mənə. Yəni, e, şək, e, inkar eləmək, təksib, yəni yalan saymaq, bir də e, cahillik, yəni bunlar hamısı bunların ara, üç sözün arasında məna etibarilə bir-birinə yəni, yaxınlıq var. Yəni, insan cahiliyeli niyə görə? İnsan inkar edir niyə görə? Çünki o hökum barəsində o insan cahildir, bilmədiyindən. Və və onların üçü də bir e, mənaya, yəni onun üç sənə söz, yəni bir mənaya gəlib cəm olur. Və həmçində təkəbbülü və inatkarlığı da bir mənada yəni cəm eləyə bilərik və bununla da biz bu 9 dənə qismi 9 e, sözü 6 qismdə, yəni cəm eləyə bilərik. Və onlarda isə birinci inkar və təqvib, inkar etmək və yalançılıq, hansı ki, bura həmsən cahili də, cahili də yəni bura daxil olur. Və ikinci cühud, yəni cəhd göstərmək, yüzündə inkar eləmək. <coughs> və üçüncüsü inadkarlıq və təkəbbürlük küfrüdür və dördüncü qism nifaq Beşinci irad üz döndərmək, altıncı isə yəni şək, yəni şək küfrüdür. Və onların arasındakı e, bir-bir e, onları xırdalayanda isə birinci küfrül inkar, yəni inkar eləmək küfrüdür ki, artıq onu İmam Bağav Rəhməllah belə tərif vermiş ki, küfrül inkar huvə ən lə yu'raf ən, ən lə ya'rif Allah aslan və la ya'tarhu bihi və e, kafara bihi. Yəni inkar küfrü nədir? O deyir Allah Subhanahu əslən tanımır, əslən tanımır və onunla etiraf da eləmir və bu da artıq ona yəni küfr edir, aydındır. Yəni inkar küfrü odur ki, o insan Allah subhanətən tanımır, onu da etiraf eləmir və həmçində bununla da o insan yəni, Allaha yəni küfr edir. Və o yalanın e, təksib küfrü isə İbn Qeymin dediysə, o da bu tərifdədir ki, huva itiqadul kədbi e, kədbir rusul. O deyir peyğəmbərləri e, say, yalan saymaya yəni, etiqad eləmək aydındır. Və burada yalan saymaq, yəni peyğəmbərləri inkar eləmək, nə e, yalan saymaq nəyə gəlir? Yəni inkar eləmək. Yəni dediyimiz kimi o təkzib, vel cəhl, vel inkar hansı neçə üçü Baxmayaraq ki, ayrı-ayrı sözlər ancaq üçü harada cəm olunur? Yəni, bir mənada cəm olunur da ki, yəni inkar eləməkdir. Fəttəqribuna marcu ilə inkaril qalb və ədəm mərifəti sidqir rusul və lihədə عبر ابن قيم بقوله اعتقاد كذب الرسل الرسل فبين أن تكذib lisan nəşin ən ədəm mərifətil qalb. Və burada İbn Qeym rəhməhullah hansı ki yalanı, yəni yalan küfrü o şey sayır ki, o peyğəmbərlərin, yəni elçilərin düzgün olmamağını, yəni yalan saymaq. Çünki deyir ki, burada deyir yalan qayıdır inkara. Çünki insan, insan e, insan o zaman ki, o zaman ki onu yalan sayırsa, o insan artıq bu yalanı nə eləyir? Həmin onu düzünü inkar edir. Aydındır? Əgər insan bir şey yalan sayırsa, deməli artıq onu inkar edir. O baxımdan da təksib inkarla, yəni bir yerə cəlb olunur. Həmçində e, Rağib buyurur ki: "Və səbəbul inkar bil lisan huwa inkarul bil qalb." Və dil, dilin inkarı isə nədən irəli gəlir? Yəni qəlbin inkarı hansı ki, e, hansı ki e, dildə insanın yalan saymaya isə yalan sayması onun qəlbində o şeyi, yəni yalan, yəni salması. Yəni ki, e, dildə tələffüz olunan, qəlbdə əmələ gələn, əmələ gələn yalandır ki, artıq qəlbin, e, qəlbin de, de, etiqad elinə artıq nə eləyir? Yəni dil onu tələffüz elir. Çünki alimlər buyururlar ki, dil, yəni qəlbin, qəlbin yəni danışanıdır. Yəni qəlb etiqad elinə nə eləyir? Yəni dil özü, yəni tələffüz eləyir. <clears throat> Və həmçində Rağıb buyurur ki, əlinkar diddul örfan. Yəni, inkar eləmək, yəni bilmək nə idi? Yəni, bilməyin əksidir. Və baxımdan da görürsən ki, e, bu yalanın, inkarın, yəni e, yaranma səbəbinə qayıdanda görürsən ki, bu nəyə qayıdır? Yəni, cahiliyə. Yəni, cahilidən, yəni cahili küfrüdür ki, insan o cahildən bilməməzlikdən həmən o şey inkar elə, həmən o şeyi, yəni yalan sayır. Və bununla da, bununla da, yəni Müqev rəhməli bir ki, və hədə qism qalilu fil kuffar, fə inna Allah Teala əyyidə rusulahu və atahum minəl barahin və ləyət alə sidqihim mə əqamə bihi əl-hüccəti və əzələ bihi əl-mu'dirə. Yəni İbn Qeym rəhməhullah buyurur ki, bu küfür ki, hansı ki, inkar, yalan, cahillik küfrüdür ki, bu deyir çox az qismdir ki, hansı ki, bu bu bu gündür kafirlərdə bu çox azdır həqiqətən də yəni bu sözdə haqq var ki, e, bu gün yəni kafirlər heç heç də Allahı inkar eləmirlər, peyğəmbəri yalan saymırlar. Bu gün bu kafirlərdə olan küfrlərin çox hansıdır? İnadkarlıq, təkəbbürlük, cəhd göstərmə aydındır. Bu gün e, və yaxud da ki, şərh küfrləri, bunlar bu qismlər daha çoxdur. Ancaq o qism ki, hansı ki, Allahın e, bilməyi yalansa, çünki hər hər bir adam Allahın Allah olduğunu bilir. Yəni kafirlər istir hər hansı kafir olsun, onlar Allahı da tanıyırlar, Allahın qoltuğuna etiraf da eləyirlər, Peyğəmbəri də inkar eləmirlər və baxımdan da İbn Qeym rəhməllah buyurur ki, yəni bu cür küfür bu gün kafirlərdə yəni çox az olan, yəni bir küfürdür. Və ikinci küfrün qismi isə e, küfrün cuhud, yəni inkar eləmək, e, üz döndərmək üz döndərmək deyil, cühud cəhd göstərməkdir. Yəni, sənə bəyan elədiyin halda ona cəhd eləmək, yəni ondan yayınmaqdır. Və bu da e, Bəğavi Rəhmələ bunun təfsirində buyurur ki, Ən yu'rafa ən ya'rifə Allah bi qalbi və la yəhtərhu bilisənihi. Cəhd nədir? Cəhd odur ki, o Allah subhanətə alanı qəlbində bilir. Bilir yaradan Allahdır, Allah haqdır, Peyğəmbər haqdır, din haqdır. Ancaq o neynəmir? Dili ilə yəni tələfsiz eləməyən cəhd göstərir. Aydındır, qəlbi etiqat elədiyi halda dili ilə onu yəni, yəni ehtiraf eləmir. Və İbn Əsir İbn Əsir rəhməhullah buyurur ki, "Və en ya'rif Allah Taala və la yuqar və la yuqirru bilisani." O deyir Allah Subhanahu qəlbi ilə tanıyır, ancaq dili ilə eləmir, dili ilə onu yəni iqrar eləmir. Aydın bu da e, cühd küfrüdür ki, bunu həmçi hə, həkəmi Həfz həkəmi rəhməhullah buyurur ki, وإن كتم الحق مع العلم بصدقه وكفر جهود وك... و... فكفر جهود وكتمان وكفره جهود وكتمان. Əgər o insan deyir, bildiyini haqqı gizlətsə, o o şey ki, o bilir ki, bu elədiyi haqdır. Onu insan gizlətsə, onunla da o insan nə olur? Onun küfrü gizlətmək küfrü olur ki, və bugün də, bugün də, yəni kafirlərin çoxunda e, demək olar ki, bu küfrü bilmək olar ki, onlar bilirlər ki, Peyğəmbər səhəm haqq necə ki, Allah s.ə. Quran-ı kəmdə buyurur ki, ya'rifunəhu kəmə ya'rifunə əbnəhum. Onlar onu tanıyırlar necə ki, öz övladların tanıdıqları kimi, baxmayaraq ki, tanıdıqları kimi nə edirlər onlar? onlar ondan üz döndəli. O, o küfrdə onlarda hansı qismə aid oldu? Yəni cühud, küfür idi ki, hansı ki onlar qəlblərlə bilirlər o haqdır, ancaq dillərini yenirlər, dillərin onu yəni iqrar eləmirlər. Və bu barədə də Allah Subhanahu Yahudlar barəsində buyurur ki: "Fələmmə ca'ahum ma'rafu kafaru bih, fələnatullah aləl-kafirin." O zaman gedir onlar, e, Peyğəmbər onlara gələn zaman onlar peyğəmbəri tanımadılar Aydındır, ondan üz döndürdülər və Allah subhanətə alanda lənəti kafirlərin, yəni üzərinə olasan. Və həmçində Bəğavi və İbn Əthir də iblisin küfründə bu küfrə dalət e, aid eləyir. Onlar deyirlər ki, yəni iblisin küfrü də bu cühud küfrüdür. Çünki o deyir, iblis deyir, o bildiyi halda e, dili ilə, yəni dili ilə iqrar eləmədi, amma isə İbn Qeym isə, İbn Qeym isə e, bildirir ki, hə- həqiqi mənada isə iblis dilinə də iqrar eləmişdi. Qəlbi ilə təsqiq dilinə iqrar eləmiş, çünki o zaman ki, Allah subhanət hala ona möhlət verən dedi ki, Qalə Rabbi fəndırni ilə yevmi yübəhdun. Dedi, ya Rəbb, e, məni neynə? Qiyamətə qədər, yəni dirilənə qədər mənə möhlət ver. Bu da onu göstərir ki, o dili ilə iqrar eləyirdi, aydındır. Və ona görə də bu alimlərin deməyə ki, bu iblisin küfrü, cuhud küfrüdür burada, yəni məhəllü nadardır, yəni baxmaq lazımdır. Çünki iblis onu dinlə iqrar eləyirdi. Və baxımdan İbn Qeym bunun küfrü nəyə qismə, nəyə nəsib eləyir, nəyə aid eləyir? Təkəbbüllük qisminə, təkəbbüllük qisminə, yəni aid eləyir. Yahudilər təsdiq edirlər, öləndə bəziləri deyilmiş. Yox, indi şahadəti desələr öləndə o artıq məsələdə artıq, yəni müsəlman olurlar. Hədisə də ki, yəni həqiqətən də onların onda e, əsl misal kimi elə yahudilərin misal çəkmək olar ki, ki İbrahim Rəhil də onların misal çəkib ki, onların küfrü cühud küfrü. Çünki onlar peyğəmbəri tanıyırdılar. Ancaq onlar yenə də nə eləmirdilər? İqrar eləmirdilər. Onlar bilirdilər. Bilirlər ki, o e, peyğəmbər həmin o peyğəmbərdir. Əlamətlər nə qədər, harda çıxacağını da bilirdilər. Ona görə onlar bilirdilər ki, peyğəmbər Mədnədə e, peyda olacaq, orada gələcək. Ona görə də onlar bir əsr əvvəldən artıq Mədnəyə köçürdülər, Mədnənin ətrafına köçürdülər. Hansı ki, onlar iddia edirlər ki, Mədinə bunların əsl şəhət xeyr, Mədinə onların əsl torpaq yerləri deyil, Mədinəyə onlar gəlmələrdirlər. Onlar isə Mədinəyə köçmələrdirlər. Onların isə çox yaşaları isə, isə Xeybərdə idi. Ancaq yenə də onlar bilirdilər Peyğəmbər gələcək, sadəcə onlar işçilər özlərindən çıxsın, ona görə orada toplaşırdılar, ancaq Peyğəmbər s.ə.v ərəblərdən çıxdığından onlar neynədilər? Onlar yəni e, təksib elədilər, ondan sonra e, inkar edilər, hansı ki onların küfrü də yəni cühud yəni küfrüdür. Və <clears throat> alimlərin deməyi ki, burada e, şeytanın, iblisin küfrü, yəni cühud küfrüdür. Burada nadar var. Çünki şeytan artıq, yəni Allah Subhanahu Rəbbil Rəbliyini artıq dili ilə də iqrar eləmiş və o dedi ki, "Qala Rabbi afanzirni ilə yevmi yub'asun." Və Cuhud küfrü de ümumiyyətlə, e, İbrahim Reyli burada gətirib, yəni iki qismi var, iki qismə bölünür. Küfr mutlaq və huvə ən yechədə rububiyyə əv cümlətə mimmə ənzələ Allahu əv irsələ rəsul. Və küfrün mutlaq, ümumi mütləq küfr var ki, bu cühud küfründə, o da deyir ki, rububiyyəni inkar eləmək, yəni Allah subhantalanın rəbliyini inkar eləmək və, və yaxud da ki, Allah subhantalanın nazir ediklərinə nəyəsə inkar eləmək və yaxud da ki, e, Peyğəmbərlərin göndərişlərini, yəni elçi olmalarını, yəni onların Allah tərəfinin olmalarını inkar eləmək, bunlar deyir, mütləq küfürdür, yəni mütləq küfrə aid olur və müqayyət olan küfr isə odur ki, huvə en yechədə فرضا من فروض الإسلام أو تحريم المحرم أو خبرا əxbərallahu bihi və rasuləhu. Və müqayyət küfürdə odur ki, o insan e, İslamdan fərz olan nəyisə, yəni cəhd eləsin, nəyisə e, yalan sayısın, üz döndərsin və İslamın yəni fərzlərinə nəyisə və hətta ki, hansısa bir e, haramın halal olmasını, haramın e, halal olmasını iddia eləsin və ya da ki, Allah subhanətən və ya da ki, Peyğəmbərin xəbərlərindən birini, yəni yalan sayması, bu da yəni, e, kufrun, yəni müqayyətdir. Və üçüncü də küfür, yəni inatkarlıq küfrüdür ki, və inşallah e, artıq yəni vaxt bitir və gələn dəsə inşallah yəni qalan dörd qismlə danışarıq.